خب المبحث الثاني اللفظ باعتبار استعماله في المعنى مبحث دوم کتاب لفظ به اعتبار استعمال شدنش در معنا میاد بررسی میکنه میگه به این اعتبار که آیا در اون معنایی که براش وضع شده به کار رفته استعمال شده یا نه واللفظ بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام هي الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ونتكلم عن كل واحد بإيجاز لفظ به این اعتبار تقسیم بر چهار قسمه حقیقت مجاز صریح و کنایه در مورد هر یک از اینا مختصرا سخن میگوییم یه ابتدا 157 الحقیقه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له وقد تكون هذه الحقيقة لغوية كالشمس والقمر وقد تكون شرعية كالصلاة والزكاة والحج وقد تكون أرفية كلفظ السيارة والدابة میگه حقیقت اون لفظی است که در همون معنایی که براش وضع شده به کار رفته استعمال شده این حقیقت میتونه لغوی باشه مانند شمس و قمر ها ما اگر کلمه شمس و برای اون خورشیدی که تو آسمان به کار ببریم اینجا حقیقت بهش میگن اما اگر بیان قمر رو مثلا برای محبوب به کار ببریم اینجا دیگه حقیقت نیست ها مجاز شده پس حقیقت لفظی است که در اون معنایی که براش درست شده وضع شده به کار بره که این حقیقت میتونه لغوی باشه مانند شمس و قمر میتونه شرعی باشه مانند صلات و زکات و نماز حج و میتونه عرفی باشه مانند لفظ سیاره و دابه حکم الحقیقه 158 ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المتخاطبين وعدم انتفائه عنه وتعلق الحكم به حقيقة حكم دارت دقت داشته باشید حکمش اینه که اون معنایی که لفظ در اصطلاح اونایی که حرف میزنن باش ثابت کردن معنایی که لفظ در اصطلاح سخنگویان وضع شده اون معنا رو باید براش کار کرد ثابتش کرد و نباید از اون معنا نفیش کرد و همچنین تعلق گرفتن حکم بان پس حکم حقیقت اینه که همون معنایی رو که اون قومی که باش حرف میزنند بر اون معنا وضعش کردن اون معنا رو باید بر حقیقت چکار کرد ثابتش کرد بله و على هذا بر این اساس اذا اوصى شخص لولد زید بألف دینار ثبتت الوصية له دون غيره لانه لا يمكن ان يقال لولد زید انه به بولده بر این اساس زمانی که وصیت کرد شخصی برای فرزند زید برای ولد زید هزار دینار ثابت می شود وصیت برای فرزند زید نه برای شخصی دیگر چرا؟ چون موقعی که میگه ولد زید دیگه ولدشه دیگه نمیاد نمیشه گفت که ولد زید ولد زید نیست چون این معنای حقیقش اینه که ولد زید چیه زیده دیگه ولد زید هست پس ثبوت معنا معنایی که وضع شده است برای لفظ این از اساسی ترین حکم حقیقت است اون معنایی رو که وضع شده لفظ براش باید اون معنا رو ثابت کرد ومن حكم الحقيقة أيضا رجحانها على المجاز ولهذا يثبت لها الحكم دون المجاز كلما أمكن حمل اللفظ الحقيقة حكم دیگر این هست که حقیقت رجحان دارد بر مجاز برتری دارد بر چی؟ مثلا یک جایی شد یک معنای مجازی رو گرفت و یک معنای حقیقی باید کدوم رو گرفت؟ معنای حقيقي رو مثالي مياري فمن أوصى لزيد لولد زيد بألف شيء ثبتت له الوصية دون ولد ولد زيد لأن الولد حقيقة في الولد الصلبي مجاز في ولد الولد فيحمل اللفظ على الحقيقة لا على المجاز مثلا اگر شخصي وصیت كرد براي ولد زيد بهزار چیز یا هزار دینار اینجا وصیت ثابت میشه برای کی؟ برای ولد زید نه برای ولد ولد زید نه برای کی؟ بله زیرا ولد حقیقتا به کی میگند؟ به فرزند مستقیم میگند و در فرزند فرزند مجازی بهش میگن در فرزند فرزند بهش چیه؟ بله دیگه فرزند فرزند همون نوه هست ولد ولد پس اینجا در این حالت لفظ بر حقیقت حمل میشه نه بر مجاز اینجا دیگه اون هزار دینار به کی داده میشه؟ به ولد زید نه ولد ولد پس حقیقت و توضیح داد حکمش همین بود که برمون معنای حقیقیش حمل بشه و توضیحات دیگر 157 اه، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لللفظ كاستعمال لفظ أسد للرجل الشجاع والعلاقة هي المعنى الجامع بين معنى الأصلي لللفظ ومعنى المستعمل فيه اه، اللفظ وهي الشجاعة مجاز اون لفظی است که مستعمل شده است استفاده شده است در غیر از اون معنایی که براش وضع شده است به خاطر ارتباطی که بین اون دوتا وجود دارد و به خاطر قرینه ای که مانع از این شده است که لفظ به معنای حقیقی حمل بشه مانند استعمال لفظ اسد برای مرد شجاع مانند استعمال لفظ اسد برای مرد اسد یعنی شیر میگه علاقه اینجا چه هست اون معنایی هست که علاقه یا همون ارتباط اون معنایی هست که جمع میکند بین معنای اصلی لفظ و بین معنایی که لفظ در اون معنا استفاده شده است یعنی معنای مجازیش که اینجا همون چه هست شجاعت هست ما اگر بیاییم به جای اینکه بگیم دیدم اسد را اون چی باشه نه اگر شیر باشه که معناش حقیقیه مثلا به این که بگیم زیدو دیدم اسدو بله اینجا دیگه به معنا چی حمل شد مجازی حمل شد به معنای و اون علاقه ای که ما اومدیم این لفظو از به معنای حقیقی حمل نکردیم و به معنای مجازی حمل کردیم اون معنای جامعی بود که بین این دوتا وجود داره همون شجاعته ما چرا اومدیم زید و گفتیم شیر چون هم مثل شیر چیه شجاعه یا مثلا محبوبش رو به جای ماه به کار میبره یا امثله دیگه ای که در کتب آرایهای ادبی اگر یادتون باشد ها ويقصد بالقرينة العلاقة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي لللف من قبل المتكلم وإنما أراد المعنى المجازي منظور از قرينة هم چه ان اون ارتباطی هست که دارد بر دلالت کردن بر عدم اراده معنى حقيقي لفظ از طرف سخنگو گوینده سخن پس اون علاقه ای که ما رو میگه که اینجا این معنا معنای حقیقی نیست مال لفظ بلکه معنا معنای مجازی هست اونو بهش میگن قرینه اونو بهش میگن چه؟ قرینه صد و حکم المجاز حکم مجاز چه هست؟ ثبوت المعنى المجازي لللفظ وتعلق الحكم به كما في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط يراد بالغائط هنا الحدث الأصغر ولا يراد معناه الحقيقي وهو المحل المنخفض ويتعلق الحكم به وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء حكم مجاز جهس يك ثابت شدن معنى مجازي برای لفظ ما بعد معنى مجازي رو لفظ ثابت كنين و كرفتن حكم بانه مانند این قول الله متعال یا آمد یکی از شما از غائط ها میگه اینجا منظور از غائط همون حدث اصغر است و اون معنای حقیقیش که محل چون غائط در اون محل جایی رو که میرن اونجا محل پایین دست نرم ها بهش میگند ولی اینجا دیگه معنای مجازی غایته معنای مجازی چیه؟ غایته که همون حدث اصغره عرب ها به جای اون مکان الان به اون چیزی که سبب حدث اصغره میشه بهش میگن چی؟ غایت متوجه شدید؟ ولی این معنای مجازی هست اینجا معناش چیه؟ چون حقیقتا معنای غایت معنای چیزی برای چیزی دیگه وضع شده برای چیزی دیگه ولی الان بهش دیگه غایت میگن شما کتاب فقه رو باز کنید دیگه واضح که غایت به چه معنیش به کار میبرند میگه اینجا حکم بهش تعلق میگیره که همون تیمم کردن هست زمانی که اگر شخص غایت کرده بود و خواست نماز بخونه با چکار بکنه اگر آب نیافت باید تعمم رو انجام بده دیگه این بحث تعممش آیه بحث سوره نسائه بحث سوره چیه؟ نساء بحث تعمم هست میگه اگر یکی از شما از غایت اومد و آب نیافت تعمم کنه نه؟ بله لا يصار إلى المجاز اذا أمكن المعنى الحقيقي لأن الحقيقة أصل والمجاز فرع ولكن إذا تعذر حمل الكلام الى الحقيقة يصار إلى المجاز لأن إعمال الكلام خير من إهماله حكم دیگر مجاز این هست که میگه مادامی که ممکن است بر معنای حقیقی حملش کرد نباید به معنای مجاز حملش کرد چون حقیقت اصل هست و مجاز فر هست اما زمانی که نمیشه کلام رو بر حقیقت حمل کرد اینجا دیگه باید بر چه حملش کرد بر مجاز بر معنای مجاز زیرا اعمال کردن کلام بهتر از اینه که اصلا استعمال نشود و على هذا اذا اوصل لولد زيد الف دینار حمل الكلام على الحقيقة فلا تثبت الوصية الا لولد زيد الصلبي فإن لم يكن له أه، ولد صلبي ينظر فإن كان له ولد ولد حمل الكلام عليه وتثبت الوصية له وإذا لم يوجد له ولد ولد أهمل الكلام لتعذر حمله على واحد منهما يا آورده شخص اومد وسيات كارت كي هزار دينار بفر... بولد زيد داده بشه ميجي ابتدا كلامه میایم بر حقیقت حمل بيكونيم آه؟ میایم مي... وسيات ثابت میشه براي ولد زيد ولد أصليش ولد مستقيمش اما اگر نداشت ولی ولد ولد داشت خب دیگه اینجا نمیگیم دیگه به ولد ولد نمیدیم بلکه به همون معنای مجاز رو چکار میکنیم؟ بله استفاده میکنیم اما اگر نه ولد ولد هم دیگه نداشت اینجاست که دیگه کلام احمال میشه دیگه استفاده پس حکم دیگه مجاز اینه که اگر ممکن نبود بر معنای حقیقی اون موقع به سراغ معنای مجازی رفته میشه 161 میگه الجمع بین الحقیقة والمجاز لا يمكن أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز في حالة واحدة على أن يكون كل واحد منهما مرادا مثاله لا تقتل الأسد وتريد به السبعة والرجل الشجاع وذهب بعضهم إلى جواز ذلك والصواب الأول میگه ممکن نیست که منظور از یک لفظ حق هم حقیقت باشه هم مجاز در یک حالت ها میگه این امکان ندارد که مراد بشود یک لفظ هم بر معنای حقیقی و هم بر معنی مجازیش در آن در حالتی واحد مثالی آورده موقعی که میگه لا تقتل الاسد میگه نمیشه هم مراد کرد اون شیر خود شیر رو و هم مرد شجاع رو بعضی گفتن که جایز است در یک حالت بر هر دو معنا چیکارش کرد میگه ولی میگه ثواب همون اولیه باید بر یکی از اون دو معنی چیکارش کرد حملش کرد 162 الصريح هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهورا تاما لكثرة استعماله فيه حقيقة كان أو مجازا فمن الأول أنت طالق فإنه حقيقة شرعية في إزالة النكاح صريح فيه ومن الثاني قول القائل والله لا آكل من هذه الشجرة فهو صريح وإن كان مجازا لأن أكل عين الشجرة متعذرة عادة فينصرف يمينه إلى المجاز وهو أكل ثمرها سریح اون لفظی است که مراد از اون کاملا مشخص است به خاطر استعمال زیادش حالا چه حقیقی باشه چه مجاز مراد از اون کاملا مشخصه مثالش برای حقیقت اینه موقعی که شخص به زنش میگه انتی طالق ها؟ این یک حقیقت شرعی هست برای چی این لفظ برای از بین بردن نکاح این هم برای از بین بردن نکاح لفظ سریحی هست لفظ چی هست؟ خیلی سریح انتی طالق اما مثالش برای مجاز این هست که شخص موقعی که و گفت به خدا سوگن من این درخت رو نمیخورم خب این مگر خود درخت خوردنیه ها میگه این لفظ هم سریحه اگرچه ولی بحث مجازه چون اینجا منظور خود درخت نیست چون نمیشه خود درخت خورد بلکه معنای مجازیش هست که همون سمرشه همون چیشه پس در هر صورت میگه سریح اون لفظی است که مرادش کاملا چی هست ظاهر است اینو بهش میگن سریح اینو بهش میگن چی حكم صريح جهاز تعلق الحكم بنفس الكلام دون توقف ذلك على نية المتكلم لظهور معناه ووضوحه كلفظ الطلاق جعله الشارع سببا لوقوع الفرق فرقة فيثبت هذا الحكم قضاء بمجرد التلفظ بلفظ الطلاق اذا ما توافرت شروط صحة الطلاق حکم سریح اینه که حکم به نفس کلام تعلق میگیره متوقف بر نیت سخنگو نیست شخص اومده گفته تو طلاقی دیگه اینجا نیت اصلا مهم نیست حکم تعلق میگیره به نفس کلام متوقف بر نیت گوینده نیست چون معناش دیگه ظاهر هست واضح هست مانند لفظ طلاق که شارع لفظ طلاق رو سببی برای جدایی آورده در نتیجه حکم ثابت میشه قضاءا به مجرد تلفظ شما به محض این که شخص گفت طلاقی دیگه خلاص حکم این ثابت میشه زمانی که البته اون شروط و فلاینش رو داشته باشه اون دیگه داستانش جداست 164 الکنایه هو لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمار ولا يفهم الا بقرينه مثل قول الرجل لزوجته حبلك على غاربك او الحقي باهلك کنایه اون لفظی است که معناش معنای مراد پوشیده است معناش چه هست؟ بله به حسب استعمال بر حسب استعمالش و فهمیده نمیشه مگر با قرینه معنا پوشیده هست و فهمیده نمیشه مگر با مثل اینکه شخص به زنش بگه حبلو که علا بک در عربی ها یا برو به خانوادت ملحق بشو خب این در مورد طلاق این سریح نیست این کنایه هست این حکمش مثل دیگه سریح نیست خود الان حکمشو میگه حکم الکنایتی عدم ثبوت موجبها الا بالنیتی او دلالت الحال میگه موجب این کنایه ثابت نمیشه اون چیزی رو که ایجاب میکنه ثابت نمیشه مگر با نیت یا مگر با دلالت حال شو آورده که قول رجل لزوجته اعتدی موقعی که مرد زنشو میگه اعتدی به عده بنشین و نیتش طلاق باشه این دیگه سریح نیست این دیگه سریح اینجا دیگه نیاز به چه داره؟ به نیت داره یا اگر, اگر دلالت حال دلالت بر این کرد که منظورش نیت بوده مانند بعد از این که زن اومده طلب طلاق کرده بهش گفته باشه اعتد یا اینجا حال دلالت بر این میکنه که نیتش بله که داستان چی بوده است زودتون گوش